Eu não tô entendendo nada. Parece até que é pique esconde. Ela é em plena madrugada. Desliga o celular e some. Chama. Mas eu resolvo essa parada. Vou acionar meu telefone. Ah. Se desse poço não sai água, ah. eu vou buscar em outra fonte. Ah. Mas eu já sei o que fazer. sentido. Mas eu já sei o que fazer pra essa falta de carinho. Quando ela sumir do mapa, eu não vou mais chorar. Eu vou ligar pro contatinho, contatinho. Eu não vou ficar sozinho, contatinho. Vem aqui me dá carinho, contatinho. Sabe fazer direitinho, contatinho. Tem que ser no sapatinho. <laughs> Olha lá, nego. Quando ela cai no mundo, eu procuro em um segundo um contatinho pra eu poder me consolar primeira viajou, a segunda já casou. Com certeza a terceira vai rolar. Terceira rola. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É loucura, mas eu vou desenrolar. Hoje é dia de maldade e se for de outra cidade não importa, deixa que eu mando buscar. Sabe por quê? Fala eu já aí. sei o que fazer pra resolver esse conflito. Ela finge que me ama, que me ama e eu finge que acredito. Mas eu já sei o que pro contatinho, contatinho. Eu não vou ficar sozinho, contatinho. Vem aqui me dá carinho, contatinho. Sabe fazer direitinho, contatinho. Mas tem que ser no sapatinho. <laughs> O que é que é isso? Ela toma chá de sumiço e ainda quer me controlar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Fica tá tranquilo, eu acionei um contatinho pra ficar no seu lugar. Ah, se faz de santa, fala que tá magoada e eu é que não sou legal. Ah, ah, ah, tá precisando é de óleo de peroba na tua cara de pau. cara de pau. Mas eu já sei o que fazer pra resolver esse conflito. Ela finge que me ama, que me ama, <laughs> e eu finjo que acredito. Mas eu já sei o que fazer pra essa ligar pro contatinho, contatinho. Eu não vou ficar sozinho, contatinho. Vem aqui me dá carinho, contatinho. Sabe fazer direitinho, contatinho. Tem que ser um sapatinho. <laughs> Eu não tô entendendo nada. Parece até que é Big Esconde. Se desse poço não sai água, eu vou buscar em outra fonte. Chama o contatinho, chama o contatinho. Tem que ser no sapatinho. bateria,